lerneioi protectas infanoin. Educeioi estas mirinde gravae institucioi en la moderna socio. Ili ne nur instruas, lernigas, cae informas, sed ili nutras cae protectas infanoin. Cae ne ciam la civitanoi conscias pritiu amplexa rolo en la comunumo. La medicina reteo medscape.com publicigis attentigan articolon pri la protecta rolo de lerneioi concerne la sanon de infanoi. Ciam alvenas la lerneia liber tempo en Brasilo inter decembro cae januaro, ge patroi trovigas foie en malfacilei situatioi relate al siei infanoi char ili dum tiu i semainoi ne frequentas la lerneion, tial la gepatroi devas dum la tuta tago zorgi pri ili. Cai onis cias cium da energio ili havas. Gepatroi foie devas labori au plenumi alien tascoin, cae samtempas orgato de infanoi farigas duobla la ciga tempo ne nur la ciga, sed dangera tempo. Dum la lerneia liber tempo pliigas accidentoi cae alie problemoi ce la etuloi. Por eviti tion, oni dependas de aro da familianoi cioi helpas lage patroin, principe la patrinoin, en tiu prisorgado. Ricei familioi enscribas sien infanoin en libertempa in programoin quie faculoi distras kai amusas la infanoin per sen fino da ludoi. Se tio costa suffice multe da mono, cae ne ciui disponas pritiom da rimedoi. Multae devas comporti sien infanoin al sia laboreio, quiam tio estas ebla. Pro tio, in multae locoe, crescas la quanto da accidentoi cun infanoi ie ocdec procentoi. Faloi, dronoi en la maro au aliloque, bruligioi, venenigioi per medicamentoi au aliei remiagioi, cae multae aliei. La Brasila Societo de Pediatrio protio recomendas che oni installu cradoin in en fenestro in kai in circa un ageio che oni limigu la enirado na de infanoi en cui la conservado na de medicamento kai puri gremiajoi in malfazile atingeblei atingeble locoi kai che oni evitu lasi infanoin solai sed onestias kiel mal malfazile estas teni constantan securetson circa ili. Pritiu tuta aro da protectado zorgas la lerneioi dum multai horoi en ciu tago. En Brasilo oni creis la unuaen infan educeioen por etai infanoi en la comenzo de la dudeca iarcento, ciam privatai entreprenoi construigis varteioen por infanoi de siai laboristoi. Montrigis che tiui varteioi ofte estas pli securei cae adequatae ol la heimoi mem de tiui infanoi. En la iaro 1988, laula nova constitucio, educado lau lege farigis cies raito cae devo de la stato. Ciu infano raitas frequenti lerneion, inclusive dum la unuae vivo iaroi. Alia grava rolo de lerneioi estas la saniga nutrado de la infanoi. En Brasilo, pli ol quardec milionoi da etuloi sen nutras sen paghe en publicae lerneioi. Jen signifo plena facto en lando kie ancora regas mal ricezo cae nesufficia nutrado. Tamen dum la libertempo tiu valora helpo cesas dum quelcae penigae semainoi. Compreneble tio influas la sanon de tioi hometoi. Dum la pandemio de COVID-19 tio farigis severa problemo. Reconi la valoron de lerneioi ciel protectantoi de infanoi estas grave. Oni batalu por amplexigi tion constsion.